ƙare a haka aka shigo da Maryam cikin ɗakin ta jama'a kowa yana sa albarka sai wajen ƙarfe goma da rabi sannan aka gama watsewa aka bar amarya da ƙawayenta guda shida don su taya ta kwana zuwa gobe tunda gidan su bas ɗin sun ce gobe ma wuni za su har a lokacin Maryam jin kanta take kamar dutse duk abin da ake yi gani kawai take kamar a mafarki abubuwan da ake su shuke gilma mata kwanciya ta dan kwata-kwata ba ta jin daɗin jikinta tana jin su halima na ta hira rashin su har ya auke ta da safe da ta tashi ta ɗinan ji dama-dama saboda haka da wuri ta yi wanka don kar mutane su shigo bata shirya ba su samu amarya ba wanka zauna a cikin yalan a tamfar holan mai korayen ganye kai kyau a cikin kwalliyar sai dai kana ganin ta kasan ba ta da lafiya dan ta rage sosai ta yi suru suru da ita wajen ƙarfe tara na safe wata mata ta shigo ɗakin da suka ta gaishe su sannan ta ce musu ga abin karyawa can an kawo muku yana falo akan dining table suka ce to sun gode Tana fita gaba ɗaya suka fito falon har Maryam ɗin don kuwa ita ma ba ƙaramar yunwa take ci ba. Suka rufu a kan dining table ɗin. Manyan kuyoyi ne da aka cika su da mata suna surfin kasau dankali da ƙwai sai farfesun kayan ciki da na kaji. Gamiyar agushi sai kuma kunin gyaɗa da na shinkafa. Haka nan suka ci suka ƙoshi suka bar shi ko rabi ba su cinye ba. Halima da Bilkisu suka gyara wajen zuwa wajen azhar sauran kawayen nata suka yi mata sallama suka tafi suka bar mata Halima dan ta ce za ta jira 'yan uwansa su zo daga nan sai su wuce tare haka 'yan uwan Abbas suka yi ta zuwa suna ganin ɗakin amarya da amaryar kanta har bayan sallan magariba sannan Halima ta taya ta suka gyara gidan komai ta fiye tsaf hakan ita ma tafi aka ban Maryam amarya ita kadai daga ita sai halinta bayan ta yi sallar isha'i ne ta shiga wanka bayan ta fito ne ta shirya a cikin wani bakin boyel mai kyan gaske an yi wa rigar da zan aiki wanda ya dace da kayan komai na jikinta sai kamshi yake kwalliyar ne ta fito da wasu daga cikin kayan kwalliyarta na cikin akwatin aurenta ta jera akan madubinta sannan ta gyara akwatunan ta aje su inda ya dace ta gama kenan ta ji ana kwada sallama a falon sai sauri ta ɗauki jalan ta fari kalme fulawoyi bakake da fararen duwatsu ta lulluɓa shi a kanta jalan ta saka daga cikin kayan auren yake daɗi sosai har kanta don kuwa muryar maza ta ji a hankali ta fito daga ɗakin Isa ta fara hangowa yana zaune a doguwar kujera sai da ke kusa da shi sai dai bata tsaya kallon fuskarsu ba sai saurin zubewa a ƙasa tana kai da su yayi saurin cewa a'a amarya dan Allah zauna akan kujera kar ki zauna a ƙasa tana murmushi ta tashi ta zauna akan kujerar mai zaman mutum ɗaya kanta a ƙasa Isa yana ta tsokanar ta yana faɗin amarya kin sha ƙamshi amarya ba ta laifi ko da kin doki ɗan masu gida ita dai kanta na duke tana murmushi yayi take shi har ya kaci shi ma Abbas ɗin bai ce komai ba can Isa ya gyara murya ya gyara zaman sa sannan ya fara magana ta Maryam amarya tare da ango Abbas a gaskiya nayi matuƙar farin ciki da Allah subhanahu wataala ya nuna min wannan rana duk wanda dubbun matsalolin da aka yi ta samu a baya amma cikin ikon Allah gashi komai ya zama tarihi tan ba ai ba mun kuma gode masa saboda haka ne nake ba ku shawarar da ku haɗa kanku ku zauna lafiya rayuwar aure ba rayuwa ce ta wasa ba ba kuma rayuwa ce ta ɗan wani lokaci ba rayuwa ce ta dindindin wanda ke fatan mutuwa ce kadai za ta iya rabawa saboda haka nake fatan za ku toshe ku daga jin komai ku zauna lafiya da juna idan kuka yi min haka to shine fa za ku samu kwanciyar hankali mai dorewa Abbas kai ne namiji kuma shugaba dole ne ka zama mai juriya da haƙuri da hangen nesa karkashin sa dole ki bi shi dan aljanna da ki sai ya ɗaga kafar sa kafin ki shiga domin tana karkashin ta ne ki zama mai biyayya ga mijinki ki zama mai haƙuri da kowa gidan nan babban gida ne wanda ya tara iyalai da yawa dole sai kin fi a hankali sannan zaki san yadda zaki zauna da kowa lafiya yadda mijinki ke zaune da kowa lafiya da fatan ke ma zaki koyi da halin shi na kirki ki sauna da ƴan uwansa lafiya ki kaunace su kamar yadda suka nuna miki kauna tun kafin ki shigo cikin su da fatan za ku yi amfani da wannan yar nasihar tawa a hankali Maryam tace insha Allahu kuma na gode sosai yace wa Maryam Allah ya wuce mana gaba gaba ɗaya suka ce amin Isa ya miƙe yana faɗin to an gosan tafi na ga tunda sai fama harara ta kake suka kwashe da dariya har da tafawa sai a lokacin Abbas sai magana yace ai kai sharrin ka yawa ne da shi Isa ya ce sharri ko gaskiya Ni so mu je ka raka ni bakin gate tafi tun kafin uwar gida ta fara tuhuma ta ce ko ni ma nayi sabon kamu ne a cikin kawaye. Suka sake sa dariya suka miƙe rike da hannun wanjuna. Suka fita yana faɗin amarya mu kwana lafiya. Bayan fitar su Maryam ta sake komawa ɗaki ko mayafin cikinta bata cire ba. Ta zauna a bakin gadon ta haɗa. uban tagumi tana tunanin yadda rayuwarta za ta kasance a cikin wannan gida tare da Abbas wanda a yanzu ta gama yarda yana da matsala ko dan lura da irin halayyarsa kai ko yawan shirinsa ma abin tuhuma ne Allah sarki Habib shi ya faɗo mata a ranta tace ko yanzu yana cikin wani hali suke kai idan tana neman kawo kwalla nan da nan ta tuna ashe ita matar aure ce yanzu tunanin Habib ya zama haramun a gare ta sai saurin kawar da tunanin shi a ranta tana istighfari a daidai nan ta ji motsi wato alamun an shigo ciki kenan ta san ila Abbas ne ya dawo daga raka Isa tana jin ya rufe kofar falon ya shigo ciki sai shiru ko motsi kwakwara ta kasa yi sai ta ji ba ɗakin ta ya shigo ba ɗaya ɗakin yake ƙoƙarin buɗewa da ɗan mukulli wanda dama ta saki ɗakin sa ne a wajen ta saki ajiyar zuciya don jin ya ya ɗakin nasa a hankali ta tashi ita ma ta buɗe shif ɗinta inda Halima ta shirya mata wasu daga cikin kayanta ta ɗauko rigar barci sabuwa kar kuma rigar kwatin ne mai gajeren hannu ruwan hoda ta cire kayan cikinta ta naɗe ta mayar sannan ta saka kayan barcin ta ta rufe ƙofar ta a hankali kashe wutar ɗakin ta hau kan gadonta ta kwanta ta rasa idanta tana tuno ɗakin gwaggwanta ba su taɓa raba ɗaki da ita ba. Kai wata rana ma idan siyarta ta tashi a bayan gwaggwan take kwanciya. Amma yau ita kaɗai kamar wata manya. Dama ko a mafarki ba ta yi tunanin a Abbas zai shigo ɗakinta ba. A haka barci mai nauyi ya ɗauke ta, fara ba sai da ta ci masallacin kofar gidansu sun fara kiran asuba da yake akwai masallaci a gidan yana can bakin gidan gidan tunanin da ya kwanci har aka kira na biyu can kuma ta ci karar buɗe ɗaki an fito kuma ta san fas ne wata kila masallaci sai je sai ta sauri ita ma ta duwa daga kan gadon ta faɗa ban daki dan ta alwala bayan ta idan da sallar ne ta dade akan ajin sallar tana addu'a sai zuwa can ta shigowar fasin dakin sa ya sake shikewa ta tashi ta da abin sallar ta sake hayewa gadan ta kwanta amma ta gagara yin barci sai faman juyi take a gadan mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.